A Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit, 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.0 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils i en Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio en la nostra web la 977.com. Bé, pues, eh, en el dia d'avui entrenava el València Club de Futbol en Mestalla, de vesprada, i Nuno ja ha fet la tria. El porter per a Nuno va ser Joel. la iniciativa popular, per dir-ho d'alguna manera, el, la voluntat o l'opinió de la gent, de tu, que m'escoltes, eh, i l'altre dia farem eh, un servidor en el seu Twitter, en el personal en el del programa, va fer improvisadament una enquesta, era eh, abrumadorament majoritària que jugarà Jaume. Si més no, a la fi, l'entrenador ha fet el que fan tots els entrenadors, que és decidir-se pel que té més tirs pegats. En este cas, per Joel, va ser el gallec qui defensa la meta, bàsicament, perquè Joel té 35 partits jugats en la primera divisió del futbol espanyol i Jaume és un porter que apunta extraordinàriament bé, però que en 24 anys no ha de la segona B i toca jugar ni més ni menys que Lliga i Champions el pròxim mes. Així que, d'esta manera, Nuno torna a agafar o a prendre una decisió impopular. Si més no, probablement tan impopular com la meva opinió, que és que jo crec que és normal que aposte per Joel, perquè a la fi, quan tu no té que apostar, aposta generalment per l'experiència. Això és el que diu la lògica de la tranquil·litat. I sé que eh, tu que estàs sentiment ta casa eh, eres més probablement de Jaume, i no vol dir que Jaume no sigui un gran porter i que Jaume no tinga un extraordinari futur per davant, però els entrenadors volen present. És una màxima que ja hem après al llarg dels temps i sembla que la cosa no va a canviar. Present i futur, per cert, perquè avui el València presentava José Ramón Alessanco, el eh, exfutbolista del Barça, exdirector de la Masia i des de fa uns dies director de l'escola del València Club de Futbol. Un José Ramon Alexanco que ha dit tres frases que jo són, crec que són importants i que donaran molt per al debat. Una, la de tindre el mestall en segona A. Dos, la de que la resta de categories inferiors han de jugar més o menys com el primer equip. I tres, el fet de que el seu desig és que en un futur no massa llunyà el València pugui arribar a tindre un 50% dels futbolistes de la Pedrera en el primer equip. Bé, hi hauria que parar molt en aquestes coses. Jo tinc els meus dubtes... Primer, crec que sí, el filial està en segona. El que no sé és fins a quin punt és compatible competir per un ascens amb formar futbolistes. I és un dubte que tinc. I que, aprofitant ja que tenim un convidat nou que ha sigut entrenador en primera eh, el diumenge, el diumenge li ho preguntarem, més enllà de lo que t'ha donat de Silvanès, aquesta pregunta li la farem el diumenge a un dels nous contertulis que se reservem. El diumenge el coneixereu, igual que el coneixereu ja al primer aquí que Pallés Televisió Espanyola. Eh, L'altre també, la de jugar com el primer equip, bueno, ahí n'hi ha també diversitat de criteris, i el 50%, bueno, jo, eh, mirant que ara els joves mm, venen de fora, me sembla complicat creure que el 50% pogueren ser del Mestalleta. Esperem que en un moment donat sí pugui ser així, però també és realitat que el mateix eh, José Ramón Alexanco ha parlat de que l'Aijun el que bon és una acadèmia mundial, més que global en quant a les categories, sembla que global en quant al globus terraqui. De qualsevol manera, li desitgem tota la sort del món a José Ramon Alexanco pues amb tot això i moltes coses més, passem a desengranar el programa on, a més, la pregunta avui, precisament vinculada al que ha dit Alessanco, en el arroba esports 97 nit. I la pregunta és, penseu que és compatible el competir un ascens amb el formar futbolistes? Arroba esports 97 nit. Ara sí, 11.36, moment de les 5 fotos. Música Joel apunta a titular, així es desprèn després de la sessió preparatòria d'esta vesprada a Mestalla, on Nuno s'ha decantat per, per eh, el gallec per a defendre la meta de l'equip dissabte. Neguedo repetís dalt, Nuno continuarà confiant en el davanter madrileny per aconseguir la primera victòria de la temporada al Molinón. El Mestalla en segona A, i si és el desig de José Ramón Alessant con la seva presentació com a màxim responsable de l'escola del club. el mantener, el tener un equipo en segunda división, yo creo que es buenísimo, sobre todo para la ayuda, para, el tema del primer equipo. Y bueno, y quieras o no, pues también para, tener ciertos jugadores que dar pueden dar un valor en su día al Valencia, ¿no? Una vez cumplido su, etapa. Dos cambios para a el Sevilla. Alcaraz opta por introducir alguna modificación pero además incluirá Morales per al lateral y Jefferson Lerma per en la medular. derrota en el primer partit. València Bàsquet ha perdut 64-66 en el primer amistós de pretemporada. Justin Hamilton ha completat un bon debut amb el seu nou equip. Les 11 i 37. Anem a fer un altre en el camí, pues recordem arroba esports 97 nit en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit. La pregunta, penseu que és compatible el competir una sense segona amb el format futbolistes. 11 i 37, fem una pausa per la publi i estem ja amb tots els temes així a Esports 97. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Adéntrate en la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí, transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Los libros los zapatos y, el chándal. Y encima también necesita un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Sports 97 NIT, el teu equip, la Teu radio. 11 y 30 no, se está, esperando ya el hoyo, la ya, la otra cosa del teléfono, pero abans he de parlar amb Salva Folgado del que de sí la sessió d'entrenament d'esta vesprada en Mestalla, on sembla... Folgado, que tal? Molt bona nit. Què passa, Manolo? Ja tenim porter. Sí, tenim Home, porter. no Nuno ja ha fet l'altre, ja. Eh, bueno, el València tenia porter. Correcte. El que passa és que ja conegam qui és el porter que jugarà eh, dissabte al Molinón davant l'esporting de Gijón a partir de les 6 i quart de la vesprada i no és altre que el porter gallec que arribava en la passada campanya, en el mercat d'estiu de, al conjunt de, de Mestalla, i és eh, Joel, l'ex del Celta de Vigo, fa dues temporades. Perdó, per tant, Manolo, ja s'ha resolt eh, la incògnita. El València esta vesprada treballava a porta tancada en l'estadi de Mestalla. Uh -huh. Ja estaven els internacionals tots disponibles després d'haver completat els últims que arribaren l'habitual sessió de recuperació regenerativa. Per tant, duguera l'assaig eh, general i inici assaig general. Últims 20 minuts de l'assaig general a porta tancada, Nuno, que començava amb tres grups, com és habitual, de 8 futbolistes, a la fi Manolo, en aquests últims 20 minuts, ha format eh, equip, l'equip és el titular, Joel estava en porteria, Cancelo en defensa a la dreta, Gallà en l'esquerra, Abdenur i Mustafi per a tancar defensa, per davant d'esta primera línia de 4, els tres mitcentres eh, dels que parlaren ja esta setmana, amb Javi Fuego, amb Parejo i amb Enzo, i l'atac, Fegulí a la dreta, Piatti a l'esquerra i dalt Álvaro Negredo. Últims 20 minuts de l'assaig d'avui a porta tancada en Mestalla. Esta és la formació que ha aprovat el tècnic del València Nuno. Resta la sessió preparatòria de demà. Volem què és el que fa Nuno, fonamentalment en la porteria també. Estarem, estarem atents, però avui era Mestalla, era a porta tancada i crec que era l'assaig eh, ja eh, seriós o general de la, de la setmana. Per tant, Joel Porter, Mustafi Abdelur mig, Enzo, junta Parejo i Fuego, i dalt continua Álvaro Negredo, on sembla que Rodrigo a la banqueta. Sí, entre en Fegulí, que recupera titularitat, també la recupera Piatti, Rodrigo eh, cauria. En un primer moment, en els tres grups de vuit, estava uh -huh. Rodrigo, en l'hipotètic eh, equip que més o menys podíem intuir com a eh, titular, però al final, Manolo, quan ja s'han repartit petos, a més té 11 titular, Rodrigo no estava, estava Piatti. Molt bé, Ha parlat que havia sido presentado en el de hoy como a máximo eh, responsable de la cantera, Y ha ahora que vol a en segona. Es el que ha comentado Alessanco. El, mantener, el tener un equipo en segunda división yo creo que es buenísimo, sobre todo para la ayuda, para, el tema del primer equipo, y bueno, y quieras o no, pues también para, tener ciertos jugadores que pueden dar, un, pueden dar un valor en su día al Valencia, ¿no? Una vez cumplido su, su etapa. Alessandro, que a més, Manolo, eh, ha reconocido que es un repte molt ilusionante dirigir al Valencia desde la Segua cantera. Para mí es un reto grandísimo. He estado en una gran academia como es el Fútbol Club Barcelona durante ocho años y realmente venir al Valencia, un club que generalmente pues siempre habíamos luchado contra ellos en el tema de cantera porque tiene una cantera importante, fuerte, bien llevada. Y bueno, ahora el asumir este reto, pues la verdad, para mí eh, tiene un significado grandísimo la propiedad, el señor King, la presidenta, están muy, muy, muy, muy interesados en que el Valencia tenga ya de una manera clara una academia internacional, una academia respetada y que sea de las mejores academias del mundo. Respecte a los eh, futbolistas que mhm. puche del primer equipo, de la escuela de Paterna, Alessandro ha dit que uno de sus objetivos fuera que el 50% de la plantilla del primer equipo, aspecto que no ocurre hoy en día, pues estuviera formada a Paterna cuando tú haces una presentación, hay uno de los apartados en el cual tu sueño o, tus ganas o tu trabajo sería por acabar por eso, ¿no? Que el 50% de, la plantilla de, un primer equipo como el Valencia fuese de la cantera. Que luego todos los, los demás números pues fuesen o unos de extranjeros o unos de, de fuera del, de aquí del, del país, no? Una curiositat respecte al seu comportament sí. amb els representants i amb els pares dels nanos. Recordaràs que els va apartar eh, l'anterior eh, director Rufete no volia ni un general de Paterra, com era Rufete, no volia voler cap agent, va apartar els pares del, del seguiment al costat dels camps d'entrenament de, dels seus eh, nanos. Alessandro, fet aquesta reflexió al voltant dels representants. És normal que un futbolista pues tenga un representante y es y él no va a prohibir como va a prohibir en el seu día eh, Rufete. Cada niño, cada padre pues tiene el derecho a tener una persona que les, les aconseje, que les lleve, que les diga. Otra cosa es luego que la negociación conmigo eh, sea predispuesta a algo. Yo pienso que siempre he tratado, he tratado con todos los, los mejores o, muchísimos agentes de la actualidad. ¿eh? Y bueno, nunca he tenido ningún problema, les he puesto bien las cosas muy claritas y a partir de ahí yo no intervengo para nada en ese sentido, sino que son los padres, el niño, los que cogen los agentes y los que deciden quién les tiene que llevar las cosas o no. Pero en el tema este que ha significado de echar o no echar a la gente porque tenga un agente, en mi cabeza no entra. Les paraules de José Ramón Alessan con el dia de la seva presentació. València Sporting, dissabte a les 6 i quart, des de les eh, 6 menys quart en la sintonia d'Esports 97 del partit. Se n'anem a Gijón per a parlar amb un que va jugar en els dos clubs i aquí fa un especial il·lusió saludar. Eloi Olaya, què tal? Bona nit, buenas noches. Hola, bona nit, buenas noches. ¿Te acuerdas del Valencia, no? Sí, sí, claro, por supuesto. <laughs> Eh, y hablar valenciano todavía lo entiendo, o, hablar... me, me, mes? me, cuesta, me, cuesta, mes, la verdad. Pero bueno, eh, lógicamente cuando estás ahí y oyes ya mucho hablar valenciano, sobre todo en la televisión, en Canal No y, las radios y, en el entorno, pues, pues sí, te, te habitúas, ¿no? Y, pero bueno, entenderlo ya sabéis que yo en ese sentido nunca, nunca he tenido problema. ¿Qué problema? Mm. Eso es verdad. Eh, te hablo en valenciano porque el programa nosotros lo hacemos en valenciano, pero, pero vamos, que, no hay problema, que si quieres lo hacemos en, castellano, que tampoco que tampoco hay problema. Yo le decía a Eloy, digo, digo, me hace una especial ilusión eh, entrevistarte. Me decía, ¿por qué? Digo, pues yo, yo empecé en la radio haciendo entrevistas a gente como Eloy, como Roberto, como lo Pérez, como Fernando, porque era la época en la que un servidor empezaba en la radio. Empezaba en esta misma casa cuando, eh, un año antes de pasar a llamarse 97.7, cuando se llamaba Intervalencia Valencia Radio. Y bueno, pues eh, eh, volver a hablar con Eloy Olaya eh, es un poquito, tirar un poquito marcha atrás en el tiempo. También mm. darse cuenta de que uno ya no va a tomar la primera comunión, ya ha cumplido <laughs> unos años, y hablo de mí mismo. Pero bueno, que eso es, que eso es ley de vida y que siempre es un, placer charlar con un tío con, con, con Eloy, que ya era una de mis debilidades cuando uno empezaba, porque Eloy siempre sabía cómo afrontar una entrevista y, eso a veces es complicado en un futbolista y para los medios de comunicación tener un tío como, como Eloy, que además ha sido grandísimo en el Sporting y en el Valencia y en la selección española, pues siempre nos, nos eh, mm, da una alegría a los que nos dedicamos a esto. Así que bien, más que bienvenido a esta sintonía nuestra, Eloy. Muchísimas gracias, Manolo. Sí, bueno, hombre, lo que tú dices afrontar una entrevista, sobre todo cuando los momentos son duros y difíciles, cuando todo es bonito y bueno, siempre, siempre a uno le, le gusta, ¿no? Que lo entrevisten, pero cuando cuando se viven momentos duros y difíciles, que por suerte en el Valencia no fueron muchos, no fueron muy, muy poquitos en siete años, pues la verdad es que sí, la verdad es que, que cuesta a veces, ¿no? Pero bueno, siempre, yo siempre, siempre fue mi, mi forma de ser, Manolo, dar la cara, ¿no? Sobre todo, bueno, oye, estar a la disposición de los medios de comunicación y, bueno, también en eso han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Me consta, ¿no? De lo que También la verdad que ahora somos muchos más, el hoy... <laughs> Sí, pero bueno, también, yo creo que hay un término medio, ¿no? Porque, joven, ahora yo creo que para entrevistar a algún futbolista, yo creo que hay que hacer una estancia al rey, ¿no? O algo así, ¿no? Eh, porque, vamos, pero bueno, y eso yo creo que antes éramos todos mucho más accesibles. Eso es verdad. llamabais a las 3 de la tarde, a las 7, no sé, hombre, podías algún día... hoy te, te llamábamos a, te llamábamos a casa, <laughs> Claro, claro, exactamente. Ahora eso es ahora no, no... Al móvil, si lo quieren enchufar, si no lo quieren enchufar, un móvil para la prensa, otro móvil para la familia, bueno, son, son cosas que trae la, la sociedad. Eh, yo, eh, eh, para la gente sí más joven que se enganchó el valencianismo de, nuevo cuño, a mm. raíz de la época el Valencia de las ligas, de las Champions, eh, luego en este renacer último de, con, Salvo, que, un poquito fue una especie de, nuevo Paco por llamarlo de alguna manera, a la hora de espolear a la afición. Eh, la gente tiene eh, muy metida en la cabeza como el 7, el, el, siete, el guaje por excelencia, a Villa, como, es, como es normal. Pero que antes de Villa hubo un señor que también venía del Sporting, que estuvo en el Valencia, si no recuerdo mal, siete temporadas, que jugó 306 partidos, que mm. además marcó 65 goles, o sea que las cifras no son malas, que también llevaba el 7 veces, aunque tú eras más del 11. Sí. Lugo el y tú el 11. Es correcto. Sí, sí, es correcto, es correcto, sí. Yo era más del 11 que, que del 7, pero bueno, alguna vez he llevado... El 7 era más de Zurdi cuando jugaba, que también vino del Sporting. Sí, sí, correcto. Sí, el primer año nos juntamos Surdi y yo, y luego Lucho Flores, que también había venido, había estado el año anterior, hacía dos temporadas en el Sporting, sí. Bueno, y, y ¿qué tal está ahora el Laya, Que es lo primero que hay que preguntarle. Bien, aquí en Gijón, mm, contentos. La verdad que en lo futbolístico, por, por lo que ha pasado con el Sporting, que el año pasado era toda una incógnita con, bueno, que no pudo fichar ningún futbolista y todo con chavales de la cantera y con los jugadores que, que tenía la temporada anterior con cierta experiencia, como el caso de Pichu o Bernardo. Y la verdad es que, bien, contento por eso, porque ahora, pues bueno, el sábado hay un partido que, lógicamente me llena de, orgullo, de alegría y de satisfacción, ¿no? dos históricos, el Valencia de la Champions y, el Sporting que está en primera división, que se enfrentan aquí en el Molinón. Tú has estado comentando los partidos del Sporting en los últimos dos mm. años, así que claro, la pregunta es obligada con alguien que conoce al Sporting y al Valencia, imagino que al Valencia ahora hablaremos de los siguientes desde lejos, pero ¿qué Sporting se va a encontrar el Valencia? Porque es un poco sorpresivo el ascenso de este Sporting, se hizo un equipo mm. prácticamente para no descender, en efecto no se podía fichar, se tiró de lo que se pudo y yo creo que el papelón extraordinario de Abelardo en el banquillo y lógicamente mm. de los futbolistas, que son los que juegan, ha acabado con el Sporting nuevamente en la máxima categoría. ¿Qué, se va a encontrar el Valencia en el Molino el sábado? Pues se va a encontrar un equipo muy, muy trabajado en el aspecto defensivo, muy, muy trabajado, o sea, con los conceptos muy claros a de defender, su línea defensiva, sabe cuándo tiene que replegar, sabe cuándo tiene que, que achicar espacios, defiende muy bien el área, es un equipo que defiende muy bien el área, que que no deja no da facilidades al rival para, para finalizar las jugadas y, una solidaridad muy grande de todos los futbolistas a la hora de cuando hablamos de trabajar defensivamente es porque trabajan desde arriba desde arriba se trabaja en el aspecto defensivo en la presión en el posicionamiento luego el centro del campo en la zona de creación del rival pues eh, son jugadores muy sacrificados y que bueno tapan líneas de pase y, y se juntan muchísimo sus líneas a la hora de defender ese es el el Sporting que se va a entrar el, Valencia y luego cuando tiene el balón es un equipo que, que es vertical, tiene velocidad, intenta ser rápido en sus acciones y, bueno, intentar acabarlas sobre todo, bueno, cuando llega a las horas de finalización es un equipo que, que, tiene presencia en el área con futbolistas y que cada vez que llega el balón a las inmediaciones del área, el balón termina, intentan, procuran que termine en el área para, para poder finalizarla por alguno de los futbolistas que, tanto los delanteros como la gente que, se incorpora desde atrás. Sí, lo que siempre se ha dicho, lo de, lo de acabar las, las jugadas. Oye, Y, el Valencia? pero bueno, mira Manolo, vemos a la selección y la selección llega a veces al área, empieza a tocar otra vez, que claro, tiene muchísima calidad, ¿eh? no cabe duda. Pero bueno, yo creo que es diferente. Este, ese Sporting es, por eso es un poco para que los oyentes lo entiendan, pues el Sporting no especula tanto con eso el balón. No tiene tanta calidad como los futbolistas, evidente. Exactamente. Y entonces, bueno, pues intenta ser práctico y, ponerla en el área y, bueno y con la gente la gente que sabe que un jugador lleva balón por banda saben los otros que tienen que ir a ir a finalizar la jugada porque el balón va, va a acabar allí Oye, eh, eh, Y, el Valencia imagino que lo sigues desde, desde lejos ha estado aquí siete temporadas la gente los que te recordamos te recordamos como, decía antes con, muchísimo cariño por el grandísimo rendimiento que vistes eh, eh, ¿cómo lo ves tú desde fuera? Porque a veces desde dentro los árboles no nos dejan ver el bosque. Desde Gijón, desde eh, la perspectiva de, Eloy, que además, por encima de ex sportingista y ex valencianista, es un tío de fútbol, ¿cómo ves a Valencia? Bueno, un equipo que ha conseguido la Champions, que es un mérito muy grande, ¿no? Meterse en Liga de Champions es un mérito muy grande. Yo creo que ha empezado un poco pendiente de esa eliminatoria de, de Champions, ¿no? porque lógicamente era importantísimo, ¿no? Eh, pasar a la eliminatoria, no le tocó un rival fácil ni mucho menos y tenía una eliminatoria complicada. Y yo creo que ahí se pusieron todo el alma por pasar la eliminatoria y, yo creo que ahora se van a volver a centrar en la liga. el objetivo era meterse en liguilla de Champions, ya lo han hecho y ahora yo creo que ahora se van a centrar en la liga y tienen futbolistas y plantel de calidad para para hacer un muy buen papel en la liga. ¿Qué, es, lo que más, es lo que más te llama la atención? ¿Qué, jugadores, qué, futbolistas es el que ahora mismo... Bueno, mira, me llama la atención Manolo que es un equipo que ha invertido mucho dinero, si eso es cierto, ¿no? porque yo creo que ha invertido muchísimo dinero en la categoría, pero ha invertido sobre jugadores que, son jóvenes, que son con proyección, o sea, son jugadores contrastados que han fichado y, bueno, luego tienen juventud en, sus filas, ¿no? y por tanto, bueno, yo creo que esa esa mezcla, ese, esa, bueno, vía nueva de, de juventud, yo creo, la juventud siempre tiene ilusión, siempre tiene hambre, ¿no? Como se suele decir, de querer demostrar lo que son. Y esos futbolistas que, se han venido de equipos de fuera y, los que están en, casa, pues tienen hambre de querer demostrar que a España y Europa que, que son futbolistas de alto nivel. O Valencia tiene un equipo yo creo que una plantilla, sobre todo creo que una plantilla muy buena y es, y es lo que al final a lo mejor le puede costar a, la primera vuelta, pero luego con la plantel que tiene y la plantilla de jugadores, yo creo que al final va a estar ahí como el año pasado, intentando pelear por, volver a estar el año que viene en la Champions League. ¿Qué partido prevés? Aunque a priori siempre es muy complicado acertar y nunca sabes lo que va a pasar, que va a ser un partido, pero desde el punto de vista de hoy, ¿qué partido prevé el sábado en el Morinón? pues eh, yo creo que muy intenso, porque yo creo que los dos, equipos juegan con muchísima intensidad, el Valencia también juega con mucha intensidad y sobre todo yo creo que en uno le ha imprimido al equipo intensidad defensiva. Yo creo que y vamos a encontrarnos a dos equipos que van a tener una intensidad defensiva grande, ¿no? A priori a lo mejor eh, ...van por delante o, ganan las defensas que, los ataques, pero, pero aún así yo creo que los dos equipos tienen velocidad, tienen jugadores de estas que arriba y, evidentemente sobre todo el Valencia, ¿no? Con, Alcácer, con Negredo, con Fegulí, jugadores que tienen gol, que tienen llegada, con Piatti, son jugadores que son verticales y tienen llegada al área y tienen gol y bueno, pues van a intentar desequilibrar la defensa del Sporting en ese sentido, pero pero sí que estoy convencido que va a ser un partido muy, muy intenso de dos equipos que van a jugar a un, a un alto nivel de, intensidad, de, velocidad, de, presión sobre el rival. Yo creo que nos vamos a encontrar con ese partido y yo creo que son partidos vistosos y entretenidos. No creo que ni mucho menos vaya a ser un partido aburrido el que veamos el sábado en el Molino. Pues mayor y mejor radiografía que la que nos está haciendo el Olaya prácticamente es, imposible. Oye, e- Eloy, para, para ir acabando la entrevista, decías al principio lo de las entrevistas y tal, y los momentos mm. buenos y los malos que, alguno hubo tal y cual. ¿Te acuerdas la que liasteis con Pérez Frigolá, macho? Sí, sí, sí, Fue un momento duro, sí, un momento duro. Todavía hace poco, mm, creo recordar, em, me, mandaron una foto y, era de ese partido, precisamente. Eh, eh, imagen cuando, marcas el gol contra el Burgos y te encaras al, al palco. Efectivamente, eso, es, efectivamente, efectivamente. Sí, no, en Valencia tuve momentos muy, muy buenos, yo creo que en líneas generales, pero uno fue ese, un momento duro, porque el equipo, bueno, estábamos pasando por problemas de, juego, evidentemente, y luego, bueno, pues aquel famoso 7-0 del Casrue y toda aquella semana posterior. Complicada. que precisamente luego vinimos aquí a Gijón y perdimos 1 0 sí, también. Sí que es verdad, sí que es verdad. Y luego se destituyó a Hiddink, en fin. Yo siempre pongo ese ejemplo, que, que pasamos de ser mm, colíderes con el Real Madrid, quiero recordar, o incluso líderes porque habíamos jugado de sábado y habíamos ganado en casa. Líderes primero y colíderes luego que le ganasteis 0-1 al Sevilla, con gol de lugar y, luego a, los nada, en menos de un mes, porque contra el Real Madrid se jugó por semana, destituyó al entrenador. O sea que el fútbol es, es lo que tiene, es así. Bueno, entonces al baloncesto no nos hemos pasado, ¿verdad? <laughs> bueno, por lo menos hemos pasado. nos está costando un baloncesto también. Yo creo que nos está costando en todo. En tenis también, en fútbol también. Es la cosa complicada. Eh, El hoy, la época dorada no puede durar Exacto. Eso algún día lo entenderemos en España. Sobre todo la, crítica deportiva entre la que me encuentro. Un gustazo y un placer volver a charlar contigo. Igualmente, Manolo, un fuerte abrazo a todos y, bueno, desearle toda la suerte del mundo al Valencia y a la afición y ojalá consiga todos estos éxitos eh, que se merecen. Un fuerte abrazo, Eloy. Un abrazo. Eloy Olaya, exjugador del Valencia del Sporting, un tipo fantástico, como puede usted comprobar, y que le fa uno bores pues ya el Sainz que han pasado, uno comenzaba, entrevistante a Eloy Olaya, a Fernando, a Lugo Pérez eh, quan esta casa començava, a més, eh, miro si, <laughs> si han passat anys. Dit això, Folgado, Dime. eh, abans d'entrar en el llevant, per cert, eh, Fernando Ginera ha contestat a Mario Kempes i ha dit que certs càrrecs comporten eh, cert servici al club, o cert comportament, que és el que dia més o menys era la teoria de Folgado este matí en el eh, programa de Ximo Rovira, en el València Oberta. Demà, llevant Sevilla, el llevant que podria presentar algun, algun canvi en el 11. Sí, un parell de canvis respecte a l'última formació, Manolo, esta vesprada temporada treballa porta tancada en el Ciutat de, de València, on Lucas eh, Alcaraz ha treballat en la formació que demà presentarà d'eixida davant el Sevilla. A la fi també desvelada la incògnita en la, en la porteria. Rubén es manté com a porter titular. Primera novetat en banda dreta, com a carriler, va estar Morales, Cau, Ivan eh, López, la resta de la defensa, els mateixos, amb Toño com a carriler en banda esquerra, amb els tres centrals, Fedal, Trujillo i Juan Fran. Tres eh, mitcentres, José Mari, Berza, d'aquesta eh, tripleta habitual en les primeres jornades cau Camarasa, entra el colombià Jefferson eh, Lerma i dalt C. Daverson. És a dir, Manolo, dos novetats, Morales per Ivan López i Jefferson Lerma per Camarasa. Bé, en el bàsquet recordar avui, primera derrota de València Bàsquet en, la seva, en el seu primer eh, amistós. Avui no tant que jo i tires al fem, me la quede, <laughs> que ell porta ja dos dies igual. Eh, 64-66 ha perdut València Bàsquet, que demà presentarà a l'una mitja al seu nou jugador, la Jordi Trias, mentre que la selecció espanyola ha guanyat en un agònic final 76-77 al conjunt d'Alemanya i passa, per tant, als vuitens de final del eh, europeu. Folgados, eh, sentim el dissabte, d'acord? Un plaer, Manolo. Ale, Adéu. Adéu. i senyors, anem al debat, vinga. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, de tertúlia d'anàlisi així a Esports 90 Sentit eh, el, nostre programa que ja entra en un moment de xerrar al voltant dels temes que han marcat el dia d'avui en el València Club de Futbol i per cert eh, també recordar-vos la pregunta que estem fent en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta és, després de les paraules de José Ramón Alessanco diguem que vol un mestall en segona, penseu que és compatible competir un ascens en formar futbolistes, serà un dels temes de debat esta nit amb els nostres contertulis que ja els tenim així. Saludem al cap després del diari Levant del Mercantil Valenciano. Don Pau Fuster, què tal? Molt bona nit. Bona nit. Com està vostè? Molt bé, sí, ganes de debatre, en de bona companyia. Molt bé, i molt bona companyia perquè, bueno, hem d'agrair-li eh, a Pau Fuster que haya renovat el seu contracte amb Esports 90 Ascendit, que estigui a la segona temporada, al igual que el nostre Juanjo Romero. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Hola, bona nit, Manolo. Que també t'agraïte que hagis renovat el contracte i que continues. No te du Mendes. Eh, no. <laughs> No, si no estaria en València. <laughs> Eh, no estaria així. Mira, ahí està bé. Ah. Ahí està bé. I no sabem si el Dumendes, eh, anem a preguntar-li-ho, perquè també renova contracte amb el programa una temporada més, el nostre bon amic des de Barcelona, Paco Gisbert. Hola, Paco, què tal? Bona nit. Molt bé, molt bé, i tu? Molt bé, Bona nit, fantàstic. Manolo. Fantàstic. Té Mendes? No, a mi no, a mi no. <laughs> això, això és jo com a mica Jo m'educo eh? a soles i ja tinc prou, eh? Endur-me a soles ja tinc prou. Endur-te a soles ja, ja, ja és, no? Exacte, sí. Fantàstic. Bueno, pues eh, anem a arrencar, com deia, la pregunta que estem fent. Penseu que és compatible eh, un ascens per a segon, en segona per al Mestalla amb el formar futbolistes? Perquè al llarg d'estos anys hem sentit moltes teories al voltant d'això. Hi havia que fins i tot algun director esportiu del València que diria que quan més baix estigui al filial millor per a la formació de futbolistes però tot és qüestionable, tot és revisable tot és debatible i discutible i, i més en este, en este programa eh, ho debatrem al voltant dels 12 i mitja que és el moment en què girem les vostres respostes en el nostre Twitter arroba esports97 però eh, hem de eh, començar per el primer equip enterament a la desplada d'avui a Mestalla on sembla que ja s'ha desvelat el gran dubte Senyores i senyors, sembla que Nuno ja té porter i que el porter és el gallec Joel. Què vos sembla? Creieu que és una decisió lògica? No la creieu lògica? Pensàveu que anava a jugar eh, en Jaume? A veure, quina percepció teniu del tema? Jo crec que... La, perdona, Pau, l'opinió opinió majoritària en el carrer, igual que, que una cosa, era que jugara Jaume. Jo penso que si finalment la prova que fa fet l'entrenador es, es confirma el, el dissabte, optaria perquè és una decisió coherent per un sentit, és a dir, eh, a Jaume no l'hem vist en partits oficials ni en el primer equip en primera divisió ni ha estat jugant en, se en segona per tant, passar de segon B a, a l'elit és un salt important, a vegades eh, un jugador de camp es nota menys perquè té 10 companys al costat abans que, que un porter i després, eh, jo crec que és prematur, uh mhm. -huh. per exemple, que Jaume fora el porter titular, per exemple, el dimecres següent en Champions, i perquè això significaria no, que, que fora el, el dissabte. I Joel té, per a mi, jo crec que l'última oportunitat, perquè pense que Jaume ha rendit molt bé en pretemporada en comparació a Joel. Des d'un primer moment, Nuno no, no comptava amb el Galler, que el va intentar incloure en una, en una sessió al Rayo, però quan arriba l'hora de la veritat tot el que ha pensat l'entrenador portuguès en tot l'estiu pues, jo crec que, que s'ha aparcat no? Sí, jo, jo, jo crec que n'hi ha dues qüestions no? un poquet, com arriba com s'arriba a este moment i el, desga, el desgavell que té el València en la porteria eh, en tot el que ha passat no? que inclús pensava que podien fitxar un porter eh, quan se lesiona el, el el eh, Ryan no? i després eh, jo crec que lo jo sí que és que Xue Joel, perquè per um, minuts, categoria eh, o, o experiència, per d'alguna manera, té més que, que Jaume, no? Eh, què passa? Que com, com duem darrere lo de l'any passat en Joel, la Copa, les, el partit de... de... Sí, que no va convèncer que no va ser, jugar. exacte, no, no va donar el nivell que se pensava que tenia i que havia demostrat per l'altra banda per a mi en el Celta eh, pues clar, se crea se ambient de qui, qui serà el porter no? eh, clar, mm, ves tot el que ha passat en l'estiu i que pensaven que Joel no cantava res i te trobes en això i ara no, que converses... Més que, més que pensàvem era, era una realitat. Sí, sí, no. Però a la, a, eh, per però exemple, l'eliminatori queda... de la Champions, al final, eh, més enllà de que a Jaume el renovava el club per tres temporades, però... opta per Joel. No, però a més, a més d'això... Opta per Joel, però per, sí, sí, sí. per, per l'experiència, no per, però altra cosa. Una altra cosa. Jo, jo pense que hasta Jaume i els seus agents pensaven que jo no continuava. Bé, en el moment en què parlen quan, quan amb, renova. amb el representant de, de Toño, el del Rayo, per a intentar incloure-lo en una operació, Saps? jo el que vaig al Rayo, pues és lo, que eren. Entonces... També és cert de que moltes vegades eh, es parlen de coses que, per exemple, abans d'anar a la pretemporada a Alemanya, eh, n'hi havia una corrent d'opinió en el món de representants de que Sibera anava a ser el tercer porter una vegada tornarem d'allí. Mm. No va començar la Lliga ni jugant. Mm -hmm. Ara ja sí, però perquè al final és un procés coherent i de pas a pas. És a dir, no havia entrenat en, en el filial, però no va ser el, el porter el primer dia, mm -hmm. per exemple. És a dir, que eh, ja que tindre un poc de calma. Mm-hmm. Sí, no, però jo el que volia dir és que, eh, ja eh, deixem parlar a Paco també, eh, el que volia dir és que, clar, eh, tu has intentat eh, eh, mm, o no has comptat massa en el porter i ara tens que convèncer de que és el teu porter. Entonces, ese procés és el que jo no sé com haurà sentat a Joel i com volem que, estiga, que està el jugador darrere este eh, no sé si repte eh, mm, o no, no sé com nomenar-lo. Jo crec que, que Joel té les idees clares, creu que en uno no confia en ell i ara serà el titular mm, per lo que pareix després de la prova d'avui però ell pensa en si mateix i en ajudar els companys més que en mm. l'entrenador perquè és que és obvi quan un juga des del 8 de juliol esperem que no passi res el, el cada setmana per a dir és que clar, no juga un partit des del 8 de juliol és a dir, esperem no recordar-se d'això perquè al final va ser una decisió de l'entrenador que en, en, en la pretemporada en, bueno, en esteix en Alemanya pues, juga juga l'altre, sí, sí Paco Paco, Hola. quina és la teva aposta? Bueno, eh, jo eh, considero... No, que val, no val dir Alves, eh? No, no, bueno, ni Alves ni Ryan. Eh, però ja el fet de que el València tinga quatre porters ja em semblava un disparate, eh, sincerament. És una botxeria, eh? Mm. Sí, és una bogeria perquè ningú, jo no conec cap cas en la història del futbol en què un equip... Però és que al València se li junten les quatre porters, per tant, a Paco, eh, perquè qua, quan ell vol resoldre la situació dels porters, que és en els dos últims dies de mercat, és quan selecciona Ryan que dius, és un, és un contratemps i, i me dic un amic meu, home, pitjor contratemps haguera sigut que desfer-te d'un dels dos i, i... i que el dia 5 de setembre s'haguera lesionat Ryan, perquè s'hagués quedat en un porter i algun del filial. No, però mm. al final és el que tu dius, Manolo, és a dir, si haguera eixit abans Joel, com era la idea, era perquè venia un altre, un porter més veterà. Correcte. És que els quatre anaven a estar així. Sí. No, no, es que es, es, absurdo, es absurdo tener cuatro porteros. O sea, es una cosa que eh, en una, en una plantilla que té 25 fitxes, o sigui, sea, no ho entenc. Però bueno, tenim quatre porters, ara s'han lesionat dos i, i tenim altres, altres dos. A mi em sembla una, una decisió lògica, perquè al cap i a la fi a Joel el fitxaren l'any passat, és cert que l'any passat no va donar un bon rendiment, però, però el fitxaren l'any passat en la idea de que fora el segon porter. Ara és el tercer porter, porter en la teoria, i bueno, eh, també és, jo crec que serà més motivat, o sigui, que, és, que sabent que, que uno no confia en ell, també és, és un cas, no és el mateix cas, però el que va passar l'any passat en Javi Fuego, o sigui, Javi Fuego no comptava per a, per a Nuno al principi de temporada i, a part, i ell se va guanyar en el camp la titularitat. No crec que Joel se guanyi la titularitat en el camp, però almenys en estos partits i en, en, en el temps que estiga Ryan de Baixa i després Alves, eh, pues, pot tindre alguna oportunitat, no sé, em sembla a mi. Jo crec que el eh, pitjor que podria passar és que el porter elegit per al dissabte eh, transmetre dubtes perquè ja tornaríem poc el que no ha jugat, que teòricament serà Jaume, què passa en la Champions... Jo crec que pel bé de, de l'equip, és a dir, l'escollit, que faig el partit de la seva vida. Jo per el bé de l'equip... Que no per... siga Joel. No, no, no, no, no. Jo, jo, i sé que és tan impopular com que l'altre dia vaig fer en el meu Twitter, en el personal, no en el del programa, vaig fer eh, una pregunta Joel o, o Jaume i va ser abrumadorament Jaume, però estic parlant de 200, no, però, però 200 que, i pico a 40... És que això, en qualsevol enquesta que s'ha fet estos dies, ha passat. Ha passat. Ha passat. Però és que en uno, mm, en les seues decisions esportives, mm, apostava més per Jaume. Per això el renova, 3 anys. Uh mhm. -huh. Per això però li també... dona els partits amistosos que no li dona Joel. A la B, de fet, en, en la teoria eh, eh, eh, eh estava conservador. Jo, no estava, estava Joel. com a segon porter el dia del Deportivo, sí. en la banqueta. Perdó, es queda Jaume i Joel es queda fora de la convocatòria. Però anava Exacte, jo, sí. anava perquè tu dius, però bé que no siga Joel. Jo entenc perfectament que no aposta per Joel. Arribat jo, este jo veig coherent. Perquè una cosa és que el teu tercer porter siga Jaume com a un xicon de progressió per al futur, i altra cosa és el que ha de jugar ja. I el que ha de jugar ja és el que tinga més tirs i més milifeta i el que més milifeta té és el senyor Joel, que ha jugat 35 partits en primera. Uh -huh. Que l'any passat no va transmetre seguretat en pràcticament cap dels partits. El de Vallecas de Copa va fer un bon partit, les coses com siguen. Sí, jo crec que va ser l'únic. L'únic, en efecte. Però després del 4-4 sí, hasta res, va provocar res. que, que uno tinguera dubtes d'alinear-lo en la següent eliminatòria de Copa. Correcte. No, espanyol, sí. eh, dit això, Eh, entenc perfectament que en una aposta perquè tinga més mil i feta. És que és lo normal. I sé que és tan impopular com la decisió que acaba de prendre uno, que és la de optar per Joel però també entenc perfectament. Bueno, però, jo, jo, popular, a veure... Eh, dir, la popular, gent... sí, sí, en el, sí. en el carrer sí. la gent vol Jaume, no sí, li fiquem voltes. En sí, sí, però, que, no, no, que, la, que la mica però... no ha vist jugar mai a Jaume eh, un partit també. oficial, vull dir, que la gent, que jo respecte molt l'opinió eh, eh, de l'equip cap, però la gent, eh, no, la pretemporada, però vull dir, però que la gent pot pensar el que vulgui, però la realitat és que Jaume és un porter de progressió, com tu dius, que pot ser el tercer porter, un porter que ha apostat este tio per quedar-se així quan tenia ofertes per anar-se'n fora, sí d'equips de segona divisió vale? i eh, eh, apostar per això perquè segurament li digueren que Joel no la va estar i ell anava a ser el tercer porter se que tot este embolic i, bueno, pues ahí estem, a veure que... Jo, jo, jo si fora en uno, eh, si realment crec en Jaume, apostaria per Jaume, passarà el que passarà és que la, la tendència de l'afició la, de del València sempre és apostar pels valencians, o sigui, és que és, no. això és veritat. Sí. Sí, sí, sempre, sempre, o sigui, eh, Alcácer o Negredo. Excepte, vale. excepte que si, ho, fa, dos, excepte si fa un periodista que vegades mos diu lo de lo defendeix perquè és de la casa, val? Que, sí, que això és sí, molt clàssica. Sí, sí. Però, però, però sempre, al, al llarg de la història, quan eixia un canterà que semblava que ho feia bé, sempre eh, li llevarà el puesto a aquell. I, i si feien una encuesta, sempre sí, guanyava... Però, però ore, veure, Paco, Sair, al final, en pretemporada, Joel sols ha jugat el primer amistós de l'estiu. És perquè, en uno, en uno no comptava amb ell estic, estic d'acord amb això, però si tu fas una enquesta sempre guanyarà el valencià, o sigui que... Sí, no, que, això... És... A, a, és que a lo millor quan fitxaren a, quan fitxaren a Ryan, quan fitxaren a Ryan i tu dius, per què fitxen a Ryan si tenim a Jaume? Bueno, pues a lo mm. millor hi havia gent que pensava això. És que l'afició del València és molt d'això, o sigui, li mm. agrada molt i, és, i jo ho comprenc perfectament el tindre gent de la casa en l'equip, o sigui, i cada vegada n'hi ha menys i això significa que, pues, bueno, tenim l'oportunitat de que el tercer porter siga valencià, pues Jaume, bueno, Mira, molt bé. Jo crec que en els entrenaments, eh, encara que últimament Joel ha, ha millorat prou, eh, Jaume destacava més que, que el porter gallec però sincerament... A igualar per la Champions, allò-me. Sincerament, crec que el, el motiu de que Nuno acabe optant per, per Joel, mm, per a mi té prou que veure en el, en el rendiment que va tindre Jaume el dia del Colònia. Perquè fins a aquest moment eh, l'estava posant, estava fent parades de mèrit... No va estar fil de la Colònia. I aquest partit no és que eh, es tragarà ningú gol, però al final va fer el que feia Joel la temporada passada quan no tenia confiança, que era no salvar ninguna. És a dir, entonces, jo crec que si ahir haguera fet un bon partit, no estaríem avui debatint. 12 i quart, clar, a, a, eh, la frase que encara no m'ha deixat <laughs> entre uns i altres acabar era, quan Juanjo m'ha dit que jugue tal, no, jo el que volia dir és, i ara vos ho preguntaré, però sobretot el que demana és que l'aposta que siga de Nuno, que siga per tot el mes És a A si, si el porter que juga ho, ho fa, Y el cambia haré más estar con época que jugaven dos partidos cada i Y yo de los pues, pues, titulares pues, acabaré teniendo su tenint Pues, que juegue uno y que tots partido y li entre tres o cuatro. Perquè es que no te confiança, no pueden cambiar Que siga, el tío el mes ahí vais A veure, el lateral red és a al Alcácer, va a ser titular el primer día Rodrigo va va adelantar un poquito y va fer el gol. Si la fet Paco, pues segurament haguera sigut titular en Vallecas o en, el partido o en Mónaco. Pero es que eso pasa Ahora él está está de suplente está hasta la oportunidad ahí no pensé tú tu, que pensé que el porter Es una cuestión de confianza claro, pero para para Tienes que rendir. Si no rendís en el primer En un, partido eh, en un partido En, en que, la a que Ni a la taula. El Marcelit, i després, és, que está todo el mes, si se el, se tres cada partido es una cosa, Pero lo que a decir es que si a la primera de Cambi juga Joel o juga Jaume, igual Mendona en Gijón, i se'n menja una que ja no el lleven per al següent partit que mantinguem l'aposta altra cosa és que on diu Pau, que se menja 3 tots els partits escolta, anem a buscar porter no, o, que, o que se veja que no està en confiança i no pot jugar per la confiança però això també és parlar de futbol ficció vull dir, mm, veurem què passa i veurem com, com està el que està clar és que és una sensació molt rara perquè se produís un, un, eh, al, al llarg de l'estiu eh, una, eh, un, eh, una situació en la que Alves se sabia que estava lesionat, eh, no se fitxa, se fitxa un porter, però que tampoc sembla que té que ser un porter, o oh, això ho hem debatit així en els últims programes de la, de la temporada passada, uh -huh. de quin porter fitxaríem. Te'n recordes, Manolo, sí, que sí. parlàvem de, de Ruli, parlàvem de, de, de, de un tipus de porter, de, de Roberto. Jove, o sea, eh, de fet, se valen fer ofertes per Roberto. O sea, n'hi ha hagut un debat que no s'ha tancat bé, i com no s'ha tancat bé, un debat intern, no dic un debat extern, un debat intern del club que jo pense que no s'ha atacat bé i que ha dut a aquesta situació de quatre porters, ara dos porters perquè s'ha lesionat l'altre també, que, que sempre pot passar, i en dos porters que no te, mm, que no te valen, per dir-ho d'alguna manera, en el projecte que tu tenies, uh -huh. saps? Perquè estaven pensats per a tercer porter. Entonces, clar, eh, jo crec que tot això no s'ha fet Mm, d'una manera correcta per a que ara estem en el moment que estem. 12 i 17. Ara després li preguntaré a Paco si ell pensa que el porter ha de jugar sí o sí per una qüestió de confiança o si és com Pau, que a, a la primera de canvi se'l carrega. de 12 i 17. <laughs> Una pausa i tornem, vinga. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TC del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de Silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, Salida 10. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en tres meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 eh, i 20, vos recordo la pregunta que estem fent esta nit i de la qual parlarem també la després, en el arroba esports 97 NIT, de la pregunta és, eh, s'han Codit, que vol la mestra en segona, és compatible ascendir en formar futbolistes? És la pregunta que estem fent vos. Arroba, esports, 97 nit, encara que ara estem parlant de, de porters. Eh, jo deia que l'aposta de ser fin per al mes l'aposta del, del porter de ser per al mes i eh, Pau que ha vingut avui amb la guadanya a la tertúlia en el de de temporada diu que en quant terre per l'aire i Paco Gisbert què faria? Jo el mantindria Eh, jo crec que el porter és un, és un puesto que, que necessita confiança y que, y que bueno, que lo que pasa es que es, es veritat que si dos o tres partits seguits ho fa malament, està nerviós, eh, pues pot ser un canvi vinga bé, però jo lo mantindria, o sigui, és, és lo normal en, en, en el futbol és mantindre el porter, o sigui, ho hem vist molt, en moltes ocasions i, i em sembla que és el que toca. No, a veure, és, a dir, és, és difícil veure que, que n'hi hagi en rotació els baixes pals. Jo l'únic que recorde recentment és a Valverde perquè mm. no, no, perquè... Els dos ho feren. Sí, però en Lliga. També, també, també, també. Sí, sí, els dos, sí, rotaven, també. Eh? els dos rotaven, sí, sí, els porters. Eh? Ah, per, eh? però sí, no, però Valverde feia cada dos partits. Mm. Era sí, Valverde era matemàtic, era cada dos partits. Una era quan veia que no, no baixava el rendiment, pues, optava pues per, per canviar-lo. I al final, jo crec que, més enllà de lo que estem parlant de si juga jo o no juga Jaume, per a mi hi ha que anar més, mirar-ho més en perspectiva, no? l'altre dia un amic em feia una reflexió i em dia, fa uns anys eh, el, estava, quan estava a Cipalop se n'anà i se n'anà un equip gran i aconseguir títols a dia d'avui, si és que era el segon porter del València eh, que ha pogut eixir aquest estiu se n'anava a segon divisió com era Jaume al, al Córdoba o Joel, que el més prop que ha tingut ha sigut en al Rayo un uh mm. -huh. equip xicotet de primera Sí, pero en ese o Sea, hi ha que exigir però un bon nivell. Però el debat d'aquell moment era que no se podia tindre dos porters d'aquesta qualitat perquè us al final se n'anava. Sí, ara estem parlant Vull... de que un no confia ni en un ni en l'altre definitivament, sinó aposta de veres. I al final és per això, perquè el nivell de la porteria ha baixat, però moltíssim. Bueno, evidentment, perquè l'aposta dels últims anys ha sigut tindre... Bueno, els últims no, des de que arribar en uno i arriba a Mendes, i guanyar, Mendes, i, perdó, i, a Lin, i arribar a Lim, perdó, uh -huh. ha sigut apostar per, per Alves i tindre un segon porter poc protagonista. Pues entonces, quan ha passat una lesió, que al final a tot jugador de futbol li pot passar... Bueno, però la responsabilitat és de qui dissenya i se model. No? Mira, no sé... l'any passat l'Atlètic de Madrid va començar Moya que estava molt bé, uh -huh. Oblak no, i després Pero insistís... Estan ahí barallant de però, si jugarà uno o jugarà l'altre. Però, la responsabilidad es, És el de, nivell de la portería. La, la responsabilitat o sigui, és del, de la persona que diseña, que le dio a Alves, sí, claro. quédate porque vas a ser Claudio titular. Bravo y Ter Stegen. Eh, però si és que això és de bojos. Bueno. Pues equips, estos equips de tres que han quedat per de però, tu, però, dos portes de primer nivel. Pero, eh, i, I insistís, y, tenim Insistís, i, i, i la moment, responsabilitat bueno, és del que diseña la portería en un porter per lo que siga de gran nivell i un segon porter que no li fa sombra. Esa és la responsabilitat, perquè tu saps, com jo sé, que Ter Stegen, Luis Enrique le diu, i Paco també ho sap, la Champions. I arriba a la final de Champions i juga Ter Stegen. Ter Stegen. I sí, molts però... pensaven, ostres, com està blau, esta és la xua contra la Juventus, no sí. sé què. Doncs pues se la xua perquè és la seva aposta. I així manté sí, però... el nivell. Així això no ha passat mai. Però enguany, ha passat, eh, eh, enguany passa una cosa, n'hi ha un debat aquí a, a Barcelona molt curiós, mm. perquè l'any passat a, a, a, Bravo no li donaren la medalla de, de campió de la Champions, perquè no havia jugat cap partit. En efecte, segons la Champions, no, segons la UEFA, no eh, eh, tenia dret o no era mereixedor a ser inclòs en l'equip que havia guanyat la Champions però no havia disputat cap minut exactament, exactament i clar, estan pensant aquí què faran, si faran les rotacions en Lliga si faran en Copa, si faran en Champions tot això, o sigui eh, a veure, el, bueno, cadascú més, una competició veure, eh, però més enllà d'això me pareix un debat periodístic de, de la ciutat si algú, eh, a veure no crec que ningú discutisca que Bravo és campió de Champions l'any passat, encara que no ha jugat no, no sé, no, no, no, no tindrà la medalla però, però faig part de l'equip, no? no? No sé. Sí, sí, o, o, és òbviament... un vell debat, perquè aleshores ya mm. i Albelda són de Copa l'any de Koeman? Pues bien, sí. Está en el club. I Angulo. I Angulo. Ah, que sí. Albiol campeón del món. No son un minuto en, Sudáfrica. en campeón del món o no es campeón del món? Pues ese es el debate, claro que sí. Está en el equipo te ficha, pues son son els que guañen, son mhm. de són Y me I en el caso de Bravo, que en la Liga. ha fet el paper que ha fet, no? Entonces fet Zamora, vull dir, no, uh -huh. no és cap tonteria. Pues, bueno, este és el tema dels porters que ha donat per a, molta, eh, per a molt, eh, que no volia deixar passar el que és el partit de dissabte davant el conjunt de l'Sporting, perquè també en aquest 11 que s'ha xat en el dia d'avui, Nuno, igual que ha triat eh, sempre el futbol quasi deia que el porter i el davant centre no se tocaven en un equip, no? Bueno, pues hem parlat del porter i anem a del centre perquè sembla que també va repetir Negredo. Eh, que sembla definitivament que eh, eh, de moment torna a avançar després ja veurem com queda la temporada perquè en algun moment de la temporada passada va ser així però acabar de repetint la situació però sembla que torna a avançar Negredo en la plaça de titular a Paco Alcácer i jo crec que un Negredo que almenys està en una millor ratxa que la temporada passada de fet el gol de Mónaco és providencial i el gol de Coruña és d'un jugador en ratxa un, l'únic valor sol que n'hi ha en tota la primera part eh, cau a prop d'ell i ell té que fer un, bueno, un semiescorzo per a rematar i acaba tirant-la dins és un jugador que n'està de dolç i jo crec que ell Nuno va, va aprofitar aquesta situació jo el dubte que tinc en, en, en l'alineació de dissabte i de dimecres encara que n'hi ha 4 dies per mig és eh, eh, quin va ser el plantejament de Nuno davant les dues competicions que teníem al llarg de tot el mes vull dir, va fer un 11 en postcanvis o vas fer les famoses rotacions per a que tot el món tinga minuts? Doncs pues no ho sé, i m'agradaria veure-lo, i quan ho veig veurem quin és el model que té. Igual que crec que en el model, si és, si és responsabilitat en uno, el model este porter únic, és un error, si continua apostant per els mateixos jugadors en molt poques canvis en dos competicions com són la Lliga i la Champions, jo crec que és un error en la plantilla que té, però bueno, cal veure-lo i jo pensava que anava a jugar al Càcer perquè pensava que Negredo jugaria contra el, contra el Mónaco, no dir, contra el Zenit del dimecres. Si jugava Negredo els dos partits, pues bueno, a lo millor fa altres canvis per la banda o canvia el sistema, no ho sé. Però que tenim que veure quin és el model que va a, a utilitzar ara eh, en uno davant esta, eh, este mes, on crec que n'hi ha 7 o 8 partits, no, Pau? Eh, sí, en 21 dies crec que són 7, 7 partits. 7 partits no? Mm. Eh, és un poc veure. Depenent d'això, bueno, pues, eh, qui està més en forma o no? Pues, mm, segurament ara mateix Negredo ha guanyat, com dius tu, al Alcácer. Però, però bueno, és que n'hi ha, ha partits per tots, si l'entrenador vol, clar. I també poden jugar junts algun dia. Ah, sí, a mi m'agradaria veure-lo. Bueno, i de tota manera, el Càcer, el Càcer sí que ha jugat en, entre setmana i Negredo no, no? O sigui, a lo millor això, això és, també és, és definitiu, bueno, no? Jugar, o sigui, que... Eh, serà més el viatge, perquè jugar, jugar... Això mitja sí, exacte, sí, sí, exacte. Els viatges, el, el estar el sí. concentrat en un altre equip, en una, mm. no haver assajat determinades mm. jugades... Jo crec que aquests factors també són importants a vegades, no? O sigui, que... Però tu vols dir que jugarà dimecres al Càcer? No, no sé, no tengo ni idea. No, no, <laughs> que, que, que, no, penses ser El, el, Sí, sí, podría ser. O sea, yo lo que creo es que, i ho has dit tu abans, Juanjo, eh, la, <clears throat> la, plantilla del en enguany jo crec que és molt més profunda que l'any passat i això significa que n'hi haurà més rotacions o debe, deuria haver més rotacions. No sé després què passa perquè a vegades pensem que tenim un equip i després tenim un altre. O sigui, hi ha jugadors que, que els traus al camp i no, te, no donen el que tenen que donar, no? Però a mi em dona la sensació, sobretot el dia del Rayo, que el València tenia equip per a... O sigui, tenia una segona unitat uh mhm. -huh. molt més que l'any passat, no? Molt més? Eh, molt més potent que l'any passat, o sigui, molt més potent, o sigui, està, està molt, molt millor el, el segon equip, o sigui, l'equip que l'any passat... Quan sí, la segona quan unitat, és a dir... Exactament, sí, sí. La segona unitat és molt millor que la que tenia l'any passat el València. Sí, eh, en el eh, Paco, perdona que te talle. Jo és que crec que l'any passat no n'hi no havia segona unitat. Sí, però això. No, clar. N'hi havia, hi havia jugadors, però jugaven 14. Uh -huh. eh, sí. A l'haver una competició només... Exacte, ja, clar, exactament. Hi havia... Uh eh, -huh mm-hmm tres, quatre jugadors que podien entrar i que quan entraven els reserves jugaven, però se contagiaven de jugadors que després, bueno, això era tots, el Felipe Augusto, tota aquesta gent, i al final en, jo crec que enguany, sincerament, jo me'n vaig adonar el dia del Rayo. El dia del Rayo vas veure el partit i vaig pensar, sobretot la primera part, vaig pensar, bueno, el València té un equip estupendo, o sigui, estan jugant pràcticament, crec que jugaven set jugadors nous i estan jugant partit magnífic la primera part, després la segona va passar una altra cosa, però també passen els titulars o sigui això no n'hi no, no ha molta diferència Sí, jo jo penso que n'hi ha més profunditat de banqueta, crec que és gent jove i sobretot el que hi ha que intentar aconseguir és que, que estiguen enxufats no donant-los, eh, per exemple posa sempre damunt la taula el cas de Santimina, jo crec que, que en uno no, no li ha fet cap favor donar-li dos titularitats i jugant per banda com a extrem dret, perquè al final això el que fa és perdre confiança, però és a dir, al final hi ha que donar-los per a mi l'entrada progressivament, més que més que dir-li Nas, el dia del Rayo sí, Santi Mira va tindre dos que de normal en confiança era fer gol eh, perquè la que li deixa Negredo era claríssima Després, el, el dia del, del Depor jo crec que no va estar bueno, res acertat. és a dir, està... Sí, però eh, que, que anímicament dius, ja he jugat dos partits en el València mm. i no he estat, no m'he mm. encontrat. I, igual hagués jugat mitja hora i l'altre hagués sigut titular, o Rodrigo per la dreta i hagués jugat Piatti per l'esquerra, i dius, claro, no, doncs poquet a eh, poquet. Eh, tot... I així cada vegada donant-li més minuts. És que això és el que té tindre un equip, o entrenar un equip com el València... No és el cas de, dius, sento un dia Enzo Pérez, pues saps que el dia següent pots jugar te 90 minuts, no, no, però no, la gent no, jove, que, que o Danilo això, també, que això ha estat dos ratos i o sea, no ha acabat... Eh, claro, en este recorregut que estem creixent, o que està creixent l'equip, que està creixent la en quant a nivell econòmic, uh -huh. i a mhm. fitxatges, i a aposta, aposta esportiva, tenim que veure quin paper juga en aquest creixement l'entrenador, que té que saber administrar, com tu dius, bé els minuts en, es, en jugadors tan importants com el que té. Vull dir, de, estem parlant d'un 11 per a dissabte, on no està Andrés Gómez, és, ver és veritat que està lesionat, sí. però, però que tots pensen que tindria que estar si quan estiga bé, on no està jugadors com Alcácer, on no està eh, no sé, no, on no està Rodrigo, no? segurament, perquè juga la Piatti. Sí. Eh, vull dir, estem parlant de jugadors d'altíssim nivell que no poden ser eh, segona unitat Vull dir que tenen que ser una unitat en peces canviables. Saps? Sí, I, sí, i, i, això és, I això és el que tenim que veure si Nuno eh, té clar i ho va fer, o, com dic jo, dissabte i dimecres veiem el mateix equip en pocs retocs. Ara, bueno, és que eh, els grans equips, no, els grans equips funcionen igual, jugue qui jugue, o sigui, i només n'hi ha que recordar el València de Benítez, jugara aquí jugara, jugava igual. uh -huh. I a vegades... Sí, però, però, però ahir els canvis eren, eren eh, molt determinats. Vull dir, jo lo de les rotacions massives d'una competició cap a una altra, este, si voleu tocar més el tema després perquè tenim canal a Publi, eh, però qualsevol equip del planeta Terra al que hi toques 5, 6 titulars, se ressentís. Benítez no, Benítez no, no ho feia, eh? O sigui, Benítez, fe, Paco, sí no, Benítez tocava uno per línia. No, no, i la UEFA fins a les semifinals jugaren ah, a la segona unitat. Fins a les semifinals. I a les semifinals no, qui jugava? Sí, perquè és el, el pico de la temporada, o sigui, el moment en el qual havien I arribat... I hi ha qui jugava? No, no, clar, els titulars, <laughs> tots. tu volàs. 12 i 33, una pausa per a la publi i tornem, llegim les vostres respostes i canviem de temps, perquè anem a parlar de la presentació de José Ramón Alessanco avui com a director de l'Escola del València Club de Futbol i la frase que ha dit, que volava Mestalla, o que pensa que és beneficiós que Mestalla estiga en segona divisió a 12 i 33, arroba esports 97 nit, a a de pausa, llegim les vostres respostes i continuem en el debat. Vinga. Semana Santa. Ay, ay, ay, Semana Blanca. <laughs> Semana fantástica. Semana azul de Ford. Hay muchos tipos de semanas, pero como la semana azul de Ford pocas, del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. Los libros, los zapatos <laughs> y el chándal. Y encima también necesito un portátil. Uf. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar Haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Ya está aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de Segunda, Segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 12 de septiembre por solo 5 euros. No dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la Teu Radio. 636 36 ¿es compatible pelear un ascens en forma futbolistes. Eh, encara que la gente opinando del tema de, del portero, eh? de Carmen Jaggers. Nuno es un cagón, prefiere el experimentado pero malo que al bueno pero experto en primera. David López, sobre el tema del Mestalla, sí es compatible, porque mira el Barça cuando estaba en segunda Juan Antonio García es compatible, al Villarreal le fue muy bien y puedes mantener un bloque joven más tiempo alterando primer equipo. Pablo Vicente Gómez, simplemente hay que ver al Athletic Club formación para el primer equipo y ascenso a segunda. Gran ejemplo a seguir. JCIS, Diu no deja salir a Jaume, refiere el tema del porter, y le renueva para ahora no ponerlo. Yo con este hombre he tirado ya la toalla. Eh, Carmen Llagas, que torna sobre el tema del portero y Diu, sí, y quería traspasar a Joel. Y ahora nos quedamos con él y encima juego. Bueno, a ver el sábado. Salvador Diu, que alguien me explique qué puede aportar Alexanco al Valencia que no haya aportado o pudiera seguir aportando Rufete. Mes, VCF, Diu, eh, en cuanto a lo del Mestalla, es lo ideal, tener un filial que juegue con el máximo nivel posible para luego llegar al primer equipo con nivel. Vamos Olympic Xativa diu u demostra la matriz historia del fútbol Spot ascendir que, a la hora que, que formar grans jugadores Chafacharcos diu naturalmente e imprescindible. Hay mimbres de sobra para ello. Jesús F. López diu como puedes, como puede como poder puede ser el spawn de Gijón de primera, su base es de Mareo, de segunda B. El eh, sector 9 diu sobre qué aporta, que era la pregunta que había... hecho Salvador. Eh, en diu, básicamente, experiencia y conocimientos, cosa que nuestro querido Rufete no tenía. Peter diu, qué recuerdos de aquellas primeras colecciones de cromos y los primeros partidos de Valencia en Canal no con el hoyo Olaya, grande, que ha sido el convidat en la primera mitjora ...así en el nostre 90 para Per diu, por supuesto que sí, y ojalá suban a segunda división en Mestalla. Un saludo a todos. Miguel Ballester, que diu, ...yo creo que es mejor formarlos en segunda que en segunda B a Vicente García Lario, el nuestro buen que dio buena a Yo Yo creo que sí es posible y hay algunos ejemplos, aunque no es nada fácil. ¿Qué pensará Méndez de que el 50% de la plantilla salga de la academia o ese querrá hacer negocio con las perlas que salgan? Tony Campos ¿dios si era yo el ufa perfecte ¿Y si era yo el ufa tot perfecte el temps y el funciona fins a la y a mí? ¿Qué fue un Ryan? Pues tendrán que por el yo de titular, ni más ni eh, Salvador, que hizo sobre el tema de Rufete, el tiempo se mantiene el Porter? No, pues ara... Se Eh? Si está el que pues estaba, el que estaba no hay eixit per, un baix bueno. si si es no per una lesión. Eh, Salvador, que dio el tiempo pondrá cada en su sitio, solo hay que esperar, veremos resultados. Eh, José Vicente García le dice... Mm, cuando vino Orban tenía más experiencia que Gallay, sin embargo lo puso antes y se consolidó. Héctor Rosselló, no agrada res, tema del portero no transmet confianza, pero que juga que jugar fins a que arriba Ryan. No a la alternant, no funciona. Peter Lim diu a priori no, em dona més confiança Jaume, però ell és encarregat de veure qui està més preparat, si Joel o Jaume. de diu, quan més alt estigui la mestalla, millors jugadors tindrà, sempre que no es tornen bojos i lleven els nanos una volta arriben. I Hamacuco que diu, sí, le fue también al Villarreal que se fueron a segunda división, mucha milonga hay con los groguets. JW diu, clar que sí, però el rata de Mendes vol fer productes per a vendre's, la Masia es preocupava de fer persones amb valors, Y Valencia Vegetaria, que es pregunta sin uno o Joel, sembra que es Joel que va a jugar el eh, en Gijón. José Ramón Alessanco, hoy en la segunda presentación sobre Mestalla. El, mantener, el tener un equipo en segunda división yo creo que es buenísimo, sobre todo para la ayuda, para el tema del primer equipo, y bueno, y quieras o no, pues también para, para tener ciertos jugadores que puede dar, un, pueden dar un valor en su día al Valencia, no? Una vez cumplido su, su etapa. ¿Y vosotros pensó que es posible el combinar un ascens a segona, que ya es categoría profesional, a el formar futbolistas? Sí, a veure, això és un debat que, que, que té tants aristes que, que qualsevol pot opinar, però evidentment és millor estar en segona que en segona B, sí. I sent jugadors bons de segona B que juguen a primer equip i, i, i pareix que han jugat tota la vida? Sí. O sea, mm, l'interès és estar en, en segona? Pues jo crec que és un interès raonable per a una entitat com el València, però n'hi ha que recordar que de tots els equips que estan en la Lliga Espanyola, ara mateixa crec que l'únic que està en segona és l'Eti i que ha pujat en guany. En guany. O sigui que, I a més, mm, volia dir-li una cosa que m'ha fet gràcia, l'Eti ha demostrat en la plantilla de, de, de, de Valverde, mm. si no me falla la memòria, que me pot fallar, crec que no n'hi ha cap jugador que estava l'any passat en, en l'Altí B. sí, Sabin Merino, Merino. Però no estava cedit? Ah, sí, és veritat, sí, sí. Clar, és que, eh, és que el fitxatge... Has vingut documentat, eh? No, bueno... Has vingut documentat, eh? Paquito y Juanjo están ahí, dale de peo, eh? A, a lo millor hi ha algú, eh? Yo soy, no, yo soy el nombre de Iago Herrerín. Però és, però, però és de veres que, que, que tot és molt... No, però ho dia perquè és tot molt complicat dir, no, és que potser no potser... Bueno, a, a, a, les dades, no? I jo dia lo de, de segona B a, a primera divisió perquè tenim el cas de Gallà, uh -huh. que no havia jugat mai en segona divisió. Els jugadors molt bons són molt bons. Efectivament. A la B, jo crec important estar en segona. Ara, Gallà, Gallà se trobes un. Jo, jo crec... Bueno, o, o, te trobes un, per què te trobes un? I Alcácer? Ja tenim dos. Però Alcácer va anar, Alcácer va anar sense dit... I no jugava ni cap puesto que se'n anava. O sigui, I Bernat. I se va anar a jugar... I Bernat, el mateix. Vull dir, al final els jugadors bons, com diu Pau, arriben quan tenen que arribar. que Bernat I tampoc jugava en el filial. No, no, no, no, no estic d'acord. No estic d'acord. I perdona que me retrotraï... El filial en segona, bé. I, i perdona que em vaig a l'època del meu amic, però estava Isco i aquell no el veia i no el veia. Bueno, ese és un debat que ja... No, no, no, no, no. És que això també... Això mirava Perdona, això mirava la resta de companys, perquè la resta bueno, de companys entrenaven en ell i deien, però si, este, si este que és la repera no, no xua, però, jo com vaig a xuar? Que, un entrenador no el pose no vull dir que no siga bo i puga xuar, perquè serà un altre poso. Mira, per a mi, per a mi, sí, però, és tan important. Però que no estem parlant d'altre poso, estem parlant de Mestalla. Deixem-me posar Pau, per favor. Vinga, posa Pau, Fuster. Posa Pau, Fuster. Una vegada que meus pares van dir, va, posem Pau. Pues, eh, a lo que anava, més enllà del tema de jugadors, de si és convenient que estiguin en un filial en segona o en segon B, per a mi és més vital el que tots els entrenadors miren més pel club que per intentar guanyar el títol de Lliga. Perquè ha passat estos dos últims anys en què la relació entre el filial i el juvenil, per exemple, no era la ideal. Uh -huh. És a dir, quan jo necessitava un jugador, mmm, pues igual te donaven o pujaven al central, que no anava jugant en el juvenil al filial, diries. Però, bueno, si té que pujar el, el central que és titular en el juvenil per si fa falta en el filial o el lesiona el titular que entre. Jo crec que més enllà dels jugadors, que al final hi ha jugadors molt bons i competitius, estant en tercera i passant a primera o, o en segona B, altres, per exemple, jo, per exemple, jo crec que un jugador com Bacali, si tu tingués este el filial en segona A, li era fer fitxa de segona A i estaria jugant allà i el dia que el necessita el Puig. Sí, sí. Perquè, està, perquè no son no son mateixos de 9 es de Bacali que els querenes de Gallà, per exemple. Però, però no és el mateix perquè a Baquelí l'has fitxat, perquè si estiguera, no, no, si, estiguera, si vinguera del filial, el tindries No, el però filial. jo parlo de maduresa perquè, mental, però de competitivitat. Diners, si no t'hagueres no. gastat els diners en Baquelí, no, no estaria, no sé si ha costat molt... O... No, Baquelí ha vingut de baix. Eh, bueno, pues, però vull dir, perquè és un fitxatge i tu no li pots dir... Te saps la plantilla de Bilbao i no te saps la del València. No, eh, sé que està, el que no sabia si havia costat o no. Però el que t'ho vull dir és que tu el que no li pots dir a Baquelí és no, te'n més així, Patxoa en segona B perquè no ve. No, no, no en segona B, jo dic si tingués el final segona, Què te serviria per això, per això jugadors de 10 anys, no per jugar en segon B. Ah, què que, té que vindre un jugador que ha jugat en primera eh, en Holanda. Mm. -hmm. Paco, tu què penses? Mira, jo... Eh, eh, bueno, n'hi ha un comentari que he dit que mira el Barça, que està en segona i ha pujat... No, no, jo, a veure, és que jo la pregunta que he fet, que la feia estrictament per això és... I no li he fet eh, cas. No, no és, en efecte, que no, no és... És bo que el Mestalla estigui en segona? Sí, evidentment, per a mi és bo que el Mestalla... Però no el Mestalla, el Mestalla qualsevol filial. Però si, la puja, és, però si puja en jugadors que creus tu que poden arribar la pregunta és si és... No com... fitxat a jugadors de 27 anys. Com la pregunta és si és compatible pelear un ascens i formar futbolistes. Perquè potser l'ascens et costa pelear-lo no no un any ni dos. Uh -huh. Té ahí jo el problema. Sí, més com jo crec que sí, i te ho explica. Per Però a mi eh. dura a Dani Ramírez és un fracàs innecessari total. Mm -hmm. En l'edat que tenia, vindre del Madrid, al final fitxen jugadors que, que no volen ni el Madrid ni el Barça i que en el temps es demostra que així tampoc. El fill de Víctor Muñoz. Mm -hmm. Mira, eh, jo, el, el, el Barça... O sea, els dos jugadors que s'han consolidat en els últims anys del Barça vingueren d'un Barça B de tercera divisió, mhm. Busquets, que són no? Pedro, Pedro i Busquets. Correcte. Eh, jugaven en tercera divisió. Després no ha puj... sí que han pujat, però no s'ha consolidat cap. O sigui, ni Sergi Roberto, ni cap dels jugadors que... Bueno, i els altres s'han tirat de fora. O sigui, el, el Deulofeu, uh mhm. -huh. eh, Adama Traoré, tots aquests jugadors se'ls han llevat del Suárez, Suárez, no? També, que ha fitxat el Villarreal. Eh, sí, bueno, però Suárez el fitxaren. O sigui, Suárez és un jugador que el fitxaren... A mi la pinta que té això és que el model que, que vol el València, i, i a més eh, té tota la pinta, és el que, el que, ha, eh, el que ha fet servir el Madrid i el, i el Barça en els últims anys. O sigui, bueno, pues formen jugadors per a després traspassar-los i guanyar els diners. És que ho ha dit És... Uh mhm. -huh. És que sí, això sí, ho ha dit Alessanco. És... això, és que és això. A, això mm, eh, eh, mm. ha parlat d'una acadèmia global a nivell mundial. Clar. Eh, eh, però no és una idea nova, eh, perquè jo recorde eh, quan, eh, no m'hi el nom del, de l'entrenador que estava de segon que estava en Sud-àfrica l'última vegada que parlen ells com li diuen no m'atrevisc a dir-lo, eh? ja el sé però pues no m'atrevisc pues que, que va ser nomenat director esportiu i també i va ser de la cantera com era el segon entrenador de de, de qui? Eh, no me dice el nombre Don Antonio. Antonio, Antonio. Yo, como siempre, no volía a decir. Antonio López. Pero mal que no Antonio, ah, Antonio, Antonio López. Ah, bueno, pues, Antonio López, López cuando el en director de... de o sea, cuando, eh, cuando arriba a ser un importante important la, de organigrama de, de València, de eso. De, ya parlava de no es que Puig era el primer equip, és que tenim jugadors que després poden veure. No, I Rufet en el, pla, en el plantejament que va fer de la Fundació abans de que ell fora el, el manager general esportiu, uh mhm. -huh. era de que aportar a primera X valor econòmic per a, per a seguir fomentant l'escola. Exactament, vull dir, Eh, eh, Però és, és que sí, per a, mi, per a mi un dels problemes és de que cada any ni un model canvia l'escola. Ja, claro. Eh. Sí, perquè... I així no es poden anar a cap lloc. D'eixa manera, correcte. És difícil poder... Perquè tu dius, sí, l'any passat el València meravellós, l'any passat el València és salvar el filial al final, que era l'objectiu, per tant, anys, crec que el Curro el complix, el juvenil, per a mi, fracassa no guanyant una lliga que tenia guanyada, el cadet va ser un desastre, va quedar tercer, però no anem més avall. Perquè així tots tenim acerts i errors. Ni, ni Rufete era Déu, ni ara Alexanco és nefasto. Anem a deixar-lo treballar. En efecte, jo, perquè hi ha molta gent que diu Carles Sanco ve perquè estava en la candidatura de Joan Laporta, Joan Laporta és, és de, Mendes. sí. Mendes. Sí, però però bueno, si és bo... <clears throat> En efecte, però tu vas a renunciar... no disparen al pianista, anem, anem a deixar-ho treballar. A veure, perquè sí, a veure com sí. toca. Si, si toca tort, no, ja ho no, direm. És que sí, n'hi ha gent que es queixa. És a, dir, a mi la situació actual del València que, que ha gent tingut que vindre primer a salvar-te els polítics, els bancs, en tota la brossa que n'hi ha dins, uh mhm. -huh. i després ve una persona de fora a fer negoci, perquè al final és, els empresaris el que volen és guanyar diners. Però sí, el València és de Xina per culpa d'empresaris valencians. Ni més ni menys. Que són els que han creat aquest deute. Uh -huh. No ha vingut un, un, un xinès eh, fa 10 anys i va ficar al València de ruïna. I no oblides una cosa, Pau. Bé, doncs ja, anem ha... a deixar un poc treballar, no, vore, sobre, sobretot, vore ja quin és el model i, i, i després vore els resultats. Correcte. I no li deus una cosa per el que dius de València, i és una de les meues lluites que jo vas, vas mantindre l'any passat malauradament per la societat valenciana que continua sent molt menifot un senyor de Singapur acabats del propietari del València perquè no hem vist cap persona de València que ha posat les mateixes ganes que aquest senyor de Singapur i això és una evidència 12 per molt que molts diguen que sí sí, però no, a la veritat de forma ninguna 12 i 49, vinga, última pausa i tornem per a tancar Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre Toyota Auris Diesel del 2012 por 10.000 euros o financialo por tan solo 192 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Semana Santa. Semana Blanca. Semana Fantástica. Semana Azul de Ford. Hay muchos tipos de semanas, pero como la semana azul de Ford Pocas, del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 51 minuts. Estem eh, tocant el tema del filial, en este cas de, eh, eh, el que ha dit eh, Alessanco, que també ha dit altres dues coses, eh, fonamental, una, fonamentalment una d'elles que jo crec que també és revisable o que dona per a debat, encara que molt llument, que és lo de que el, les categories inferiors juguen com el primer equip no sé si en això esteu d'acord o, o cadascú té que aprofitar si sapigueren com jugar el primer equip si, si, el model va, si el model va ser 4 <laughs> de, 3, si el model va ser de llarga durada jo ho veig normal Clar. i coherent de que el juvenil estigui preparat per a pujar al filial que juga igual el filial, al primer equip, si puja algú que juga igual que... És un secret, però és un secret del Barça, eh? És un secret del Barça. Aquella vella, si canvia tots els anys... Aquella pues... bella filosofia de Johan Cruyff, que me va dir un dia, si se me funde un bombillo, yo pongo otro bombillo. Uh <laughs> -huh. <laughs> Bàsicament... jo, jo crec que això és una cosa que no discuti... Bueno, que en el futbol modern no se discutís, no? Uh -huh. que, que tot... En, en equips que tinguin... Ara, ara m'acaba d'indignar. O sigui, el tercer equip de la Lliga, l'Atleti Madrid, té el filial en tercera divisió. Sí, no puja, jugar la promoció l'any passat i no puja. Uh -huh. sí, sí. que también domina, la segunda vez No, no, no, vas a es un error. Va baixar, pero pero eh, bueno. Va a baixar? No, no. Sí, sí, sí. A ver, veres, perdona, va a baixar. El que, va, el que volvía a puchar el Rayo. El del Rayo, el del Getafe. De veres, sí, sí, te rato. Ahí están enganchate, eh? Hay otro fútbol, hay otro fútbol que no hacen en la tele, Manolo. Eh. ¿Vos dir? <laughs> Té raó. És que n'hi havia 8 equips l'any passat en segona B de, de la Comunitat de Madrid i en que s'ha quedat en 4. No 12 i 50. I no que acabar el debat en el, en el dia d'avui, que avui anem a... que, que parle Paco, va. Eh, a banda que parle Paco. <laughs> Eh, eh, me sembla que el València és possible que tingui alguna iniciativa per a intentar restanyar el malestar que n'hi ha en el tema dels passes eh, que ahir tocarem i que ell publicava també Levant en un, en, una, en un bon reportatge amb gent de les penyes i del xicotet accionista pues, eh, crec que el València va rectificar perquè està donant-se compte que si no el dimecres va ser un fracàs per la graderia de Mestalla buida mm. I, que una, i va ser una mala imatge del València a nivell europeu no, evidentment Eh, jo, jo no controlo molt l'assum, però eh, he llegit, no sé si en el Levant o en un altre diari o en algun digital, que al final Esperus eh, va ser perquè es posava a Bancaixa? O a Bancaixa, perdó, Bankia. Bankia. Eh, no, a veure, al final, al final eh, n'hi ha una prenda, ingressos eh, per, no... de 9 milions, que, que en concepte d'abonos, d'ingressos per abonos. I per arribar a això... Pot, a veure, no? però tu també pots dir, no, aquests diners es traurà d'altra parcel·la ja, ja, ja. i el soci el cuide, El cuida. Uh mhm. -huh. No, no, és que no tenia clar com havia sigut i per això te preguntat, perquè jo havia llegit alguna cosa uh mhm. -huh. i pensava, o sea, sabia lo de com Està tot hipotecat, sí, les no, teles, eh, tot, la situació no, no és... Home, eh, si ho fa el València, ho farà bé, perquè si no el que dius tu, el debut europeu després de dos, mm. dos anys de sequera, pues, no te pots permetre eh, la imatge això. Jo crec que... I, a més, en teoria, el millor partit del grup. En principi, o el rival a batre, almenys no? el rival a batre. El rival a batre. 54. Eh, parlar ahir Mario Kempes i ha respost avui Ferran Giner, diguent que els càrrecs de representació eh, bueno, pues duen un... Eh, eh, com, com ho diria eh, no sé exactament la frase de Ferran quina ha sigut però més o menys que diguen que certs carres que representa la València no poden dir certes coses de manera pública no sé si esteu d'acord amb Kempes o amb Xiner Paco Bueno, jo <laughs> estic d'acord en Kempes, però també és cert que, que, si, que si tu treballes per una entitat o si treballes... a, a tots ens passa, pues tens que, tens que mantenir la línia del, de, lo que, de qui te paga, no? Eh, I en este cas, pues, igual Kempes s'ha anat per les, per les branques, que a lo millor no tenia que haver-lo fet, però jo estic d'acord en tot el que ha dit, o sigui, una cosa no té, no té res a veure en l'altra. Jo, jo estic d'acord en una part i en una altra no, i vaig explicar-me. Estic d'acord en la part que jo crec que és una errada eh, que en uno tinga tant de protagonisme i, i la part que parla de, de la nova organització i no estic tan d'acord en que, en que, en un, en que mm, Salvo, Rufete i Ayala mm. eh, ta, perquè Salvo, Rufete i Ayala o, o estaven enganyats o sabien on estaven vull dir, eh, des del moment que entra l'IM eh, en, era en contra l'enrere era, era saber, o fas el que diu este home o me m'aniré al carrer entonces, mm, poden haver-se anat abans poden haver-se quedat si, si acceptaven se situació y mm, se n'anaren pues bueno, eh, se n'anaren porque no a estar en un puesto como estaban. Pero cuando tra portarem a, no, però, o arribaron a un acord? Bueno, arribaron a cosa acord... Ah, vale, sí, sí, sí, no, dimitir pero en, la mà. vale, vale, vale, Que me parece muy bien, eh? Que cada Bueno, sí, que eh, l'únic que se anat Juan Sánchez. Mm. Pero bueno, lo que voy a decir es que no estic d'acord en aquesta part que parla de, de, de Salvo, de de Rufete i de Ayala, perquè, mm evidentment, quan vingué l'IM, jo suposo que els tres sabien a què venia l'IM i en quin projecte venia l'IM. Entonces, mm, en la part de, de uno sí, crec que és una errada, en l'altra no. I Pau, què diu? Jo que no dimitiren, que, que se en, en, en el... No, en el sac, al la... final jo crec que si Kempes pensa això pot cridar un dia, dir-los a d'ells i després si vol que ho faci públic, però que no tinga cap tipus de vinculació amb l'empresa. O sigui que està d'acord amb Ferran Giner. No, és dir, és que és molt fàcil. Eh, que de quan en quan me criden cobre X per anar a un sorteig a, a Mónaco, després no sé què, i quan vull dir el que vulguis. És dir, perfecte, tu pots dir el que vulguis, però que no hi ha ningun tipus de vinculació. Clar, però és que a més... Eh, Respecte, és sense entrar en el contingut. Eh? És un freelance, no? Eh, al cap i a la fi. O sigui, D'alguna manera. Eh, Clar, i un freelance pues, es deu mm, d'aquella manera també al, al, al, a qui li paga, no? No és el mateix... I sobretot, Paco, que em penso que és un esperit lliure que lo que, eh, que, lo que, que pensa el diu. Sí. Com deia sí, aquell, clar, no filtra, no? lo que ho pensa diu. No, no, clar, però jo, jo he sigut freelance molts anys uh mhm. -huh. i, i, i n'hi havia empreses que em contractaven durant una època i tal i pensaven que tenia que ser les fidels durant tot l'any. I jo deia, no, no, mira, jo ho sento, però jo treballo per tu en esta, en esta època i després jo faig el que vulgui. O sigui, uh mhm. -huh. i, jo crec que, que empresen això pues, té les seues opinions i a mi em sembla fantàstic, no? Eh, després estaràs d'acord o no, estarà, no estaràs d'acord, però... Jo crec bueno, que s'ha si trobat... Si un, jo, que, si jo, crec, jo crec que ni, ningú és tan bon ni ningú és tan roi. I no, eh, que exemple, sinó a les persones a les que fa referència. Perquè al final, quan una ah. persona sempre parla maravillosament de, de qui el contracta o de qui se'n recorda d'ell, però després quan no estan passa totalment, no, jo, jo no és que, vàlid. Ell per la vull, raó si la tinguera. El que vull que afegir, afegir perdó, és que, eh, evidentment, com la situació és la que és de desembolic organitzatiu dins del club... L'embaixador del València no pot estar en els Estats Units. Eh, per, per no exemple. Però, però a més és que és un inversor que està posat per els altres, que ara volien mantenir lo perquè no tenen ningú, doncs pues bueno, embolic, embolic, embolic. Correcte. Senyors, anem a deixar-ho així. Eh, abans de tancar la tertúlia, eh, volia dir una cosa. Eh, avui ha deixat de ser eh, al nostre Paco Piera, que és la persona que me va durar esta casa i va pensar que jo era eh, una persona capaç de dur este projecte endavant. Simplement agrair-li tot el que va fer per mi i desitjar-li molta sort en el seu futur. Don Juanjo Romero, moltíssimes gràcies. A vostè. Don Pau Fuster, moltíssimes gràcies. Bona nit. Don Paco Gisbert, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Vinga, bona nit. Ho deixem així. Recordeu, 6 i quart, dissabte, Sporting València des de les eh, 6 menys quart de la sintonia d'Esports 97 del partit. A cada Esports 97 comença la nit. Gràcies, adeu i fins el domenatge. La cara momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar. Y como locos al instante. Sigue nuestra radio, escúchanos y sienten la emoción, la radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7